Allah subhanətə alə insanları və cinləri yalnız və yalnız ona ibadət etsin deyə yaratmışdır. İbadət isə Allahın sevdiyi, razı qaldığı, zahiri və batini sözlər və əməllər toplumudur. Odur ki, hər bir müsəlman, özünü müsəlman sayan hər bir şəxs etdiyi əmələ fikir verməlidir. Danışdığı sözlərə fikir verməlidir. Etdiyi əməli Allahın sevdiyi əməl etməlidir. Yəni Allahın sevdiyi, razı qaldığı əməlləri yerinə yetirməli həmçinin Allahın sevdiyi və razı qaldığı sözləri yerinə yetirməlidir. Bir sözlə Allaha layiqincə ibadət etməlidir ki, cənnəti qazansın. İslam dininə görə hər bir müsəlman ibadətlərin başı sayılan namazı istən, vaxtı girdikdən sonra istənilən pak bir yerdə qıla bilər. Baxın, Allah subhanətə alə müsəlmanlar üçün necə asanlaşdırmışdır. Əvvəlki dinlərdə belə deyildi. Onlar namazlarını, ibadətlərini yalnız öz ibadətgahlarında qılmalıydilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərindən birində buyurur, Utitu xəmsən, ləm yu'təhunnə əhədun qabli, nusirtu bir rəbi masiratə şəhrin. Mənə bir, beş xislət verilmişdir ki, bunlar məndən əvvəl heç kəsə verilməmişdir. Bir ay əvvəl düşmənin qəlbinə qorxu salaraq, ona, onu məqlub etmək, Bir ay əvvəlcədən düşmən eşitdikdə ki, müsəlmanlar onların üzərinə hücum edəcəklər, qəlblərinə qorxu düşərdi və onlar məqlub olardılar. İkinci, Peyğəmbər s.ə.v buyurur, Cüələt liyəl ardu məscidən və tahuran fəəyyümə raculun min ümməti ədrakəthus salət fəlyusalli Yeryüzünün mənim üçün pak və namazgah olması, belə ki, ümmətimdən olan hər bir kəs istənilən yerdə vaxtı girmiş namazı qıla bilər istənilən yerdə vaxtı girmiş namazı qıla bilər. Yəni, yeryüzünün hər bir yeri müsəlmanlar üçün paşdır, namazgahdır, ibadətlərini istənilən yerdə edə bilərlər. Sonra Peyğəmbər s.ə.v buyurur, وَحُلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تُحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي Qənimətlər mənə halal oldu. Məndən əvvəl isə heç bir peyğəmbərlərə qənimətlər halal olmamışdır. Sonra buyurur, "Utitu şəfaətə" Qiyamət günü tərifə layiq məqamda şəfaət verməyim. Bu da yalnız və yalnız Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə verilmişdir. Və kənən nəbu yub'asu ilə qovmihi xassətən və bu'istu ilə nəsi ammətən. Hər bir Peyğəmbər yalnız öz qövmünə göndərilərdi. Mən isə bütün insanlara göndərilmişəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu hədistə 5 xistəti xatırladır ki, yalnız və yalnız ona verilmişdir. Onlardan da biri qeyd etdiyimiz kimi, yeryüzünün bütün müsəlmanlar üçün paş və namazgah olunması, odur ki, namazın vaxtı harada yetişirsə, orada baş bir yerdə namazını qılmalıdır. <clears throat> Hər bir müsəlman namazını layiqincə yerinə yetirməlidir və pak bir yerdə namazını qılmalıdır. Lakin buna baxmayaraq ki, yeryüzü bütün müsəlmanlar üçün namazgahdır, namazını istənilən yerdə qıla bilər, lakin buna baxmayaraq dinimiz, İslam dini məscidlərə də çox önəm vermişdir. Məscidlərə, məscidlərin haqlarını ödəməyi buyurmuşdur məscidlərin ədəblərini, ərkanlarını müsəlmanlara başa salmışdır. Məscidlərimiz ən xeyirli yerlər hesab edilən məscidlərimiz Allah qatında ən xeyirli, ən gözəl, mübarək bir yerlər sayılan məscidlər əvvəllər, İslam dinindən əvvəllər elm mərkəzləri sayılmışdır. Həmsinin məscidlər müsəlmanların birliyini təmin edən bir yer sayılmışdır. Məscidlərdə müsəlmanlar yığışardılar, və öz məşvərətlərini orada aparardılar. <clears throat> Odur ki, məscidlərimizə layiqincə rayət etməliyik, məscidlərimizin haqlarını qorumalıyıq, məscidlərin ədəblərini yerinə, ədəb ərkanlarını yerinə yetirməliyik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərindən birində buyurur ki, 7 sinif insan vardır qiyamət günü Allahın kölgəsi altında kölgənəcəkdir heç bir kölgə olmadığı bir gündə qiyamət günü Allahın kölgəsi altında kölgələnəcəkdir. Onlardan da biri qəlbi məscidlərə bağlı olan şəxs. Məscidə görə qəlbi məscidə bağlı olduğu üçün həmin şəxs qiyamət günü Allahın kölgəsi altında kölgələnəcəkdir. Bu da məscidlərin İslam dində necə önəmli yer olduğunu göstərir. Həmçinin Allah Subhanahu taala məscidlərin şənini ucaldaraq onu özünə məxsus etmişdir məscidləri. Allah Subhanahu taala Quran-Kərimdə buyurur: وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَا اللّٰهِ أَحَدًا Şübhəsiz ki, məscidlər Allahındır. Allahdan başqa heç kəsə dua etməyin. Allah subhanətə alə bu ayədə buyurur ki, məscidlər Allahındır. Bu da məscidlərin Allaha aid olması da onu göstərir ki, məscidlər Allah qatında yüksək məqama layiqdir. Həmçinin Allah subhanətə alə məscidləri abadlaşdırmağı, müsəlmanlara, Allaha və axirət günə iman gətirən şəxslərə, namaz qılan, zəkat verən şəxslərə aid etmişdir. Odur ki, məscidin abadlıq işlərini o cür insanlar görməlidir. Namaz qılmayan, dindən xəbəri olmayan işlər məscidə, e, insanlar məscidləri abadlaşdırmamalıdır. Allah Subhanahu taala Quran-Kərimdə buyurur: "İnnəmə ya'muru məsacidallahi men amene billahi vel yevmil axir ve aqame's salate ve atez ve atez zakate ve lem yahşa illallah." Allahın məscidlərini yalnız Allaha və axirət günə iman gətirənlər, namaz qılan, zəkat verən və Allahdan başqa heç kəsdən qorxmayanlar abadlaşdırsınlar. Baxın, məscidlər elə bir gözəl yerdir ki, onu gözəl insanlar abadlaşdırmalıdır. Bu da məscidlərin Allah qatında necə bərəkətli, gözəl yer olduğunu göstərir. Həmçinin Allah subhanətə alə məscidlərdə ibadət etməyə mani olan şəxsləri zalim adlandırmışdır. Məscidlərin xaraba qalmasına, oradan insanların uzaqlaşma, uzaqlaşdırılmasına çalışan insanları bu dünyada rüsvayçılıq, qiyamət günsə şiddətli cəhənnəm əzabı gözləyir. Ondan cəhənnəm əhlindən sayılırlar. Allah Subhanahu taala Quran-Kərimdə buyurur: "Və men azlamu mimmen mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu və sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun və lahum fil axirati azabun azim." Allahın məscidlərdə, Allahın məscidlərində onun adının zikr edilməsinə manislik törədəndən və onların virana qalmasına çalışanlardan daha zalim kim ola bilər? Bu şəxslərdən daha zalim kim ola bilər? O şəxslər ki, Allahın məscidlərində Allahı zikr etməyə mani olurlar, müsəlmanları oradan qovurlar, uzaqlaşdırırlar, ondan daha zalim kim ola bilər? Həmsinin məscidin xaraba qalmasında, boş qalmasında çalışırlar ondan daha zalim kim ola bilər? Allah subhanətə alə buyurur ki, əslində onlar oraya qorxa-qorxa daxil olmalı idilər. Onlar üçün dünyada rüsvayçılıq, ahirətdə isə böyük bir əzab vardır. Doğrudan da məscidlər İslamın, İslamın şuarını yaymaq üçün Allahın çox sevdiyi, həmçinin imanın qorunduğu, tövhidin yayıldığı bir gözəl bir yerdir məscidlər. Odur ki, məscidlərimizi qorumalıyıq. Məscidlərimizin ədəblərini yerinə yetirməliyik. Məscidləri layiqincə ədəblərini yerinə yetirməliyik. Məscidin ədəbləri isə bunlardır. Məscidin bir çox ədəbləri var və bu gün o məscidin məscidin ədəblərindən bəzilərini sizə xatırladacağam. Birinci, ilk növbədə məscidə ixlasla Allah xatirinə getmək lazımdır. Məscidə başqa niyyətlə getmək olmaz. Məscidə ixlasla getməlisən və getdiyin, orada etdiyin ibadətin savabını Allahdan umaraq getməlisən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərindən birində buyurur, hər kəs məscidə nə məqsədlə getsə, o da ona nəsib olar. Gözəl niyyətlə gedərsənsə, Allah subhanətələ sənin gözəl niyyətinə görə ahirətdə sənin mükafatını verər. Pis niyyətlə gedərsənsə, yenə ahirətdə səni şiddətli əzab gözləyir. Odur ki, məscidədə ixlasla Allah xətrinə getmək lazımdır. Məscidin ədəblərindən biri də odur ki, Məscidə pak halda getmək lazımdır. Napak olan insanlar məscidə girməməlidir. Məscidə yaxşı olar ki, dəstəmazlı gələsiz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərindən birində buyurur, evində düzgün şəkildə dəstəmaz alıb, məscidə gedən şəxs Allahı ziyarət etmiş hesab olunur. Ziyarət olunanın üzərinə düşən haqq isə ziyarət edəni yaxşı mükafatlandırsın. Ona yaxşılıq etsin. Ziyarət olunan kimdir? Allah subhanətə alə onun hakkı bizim üzerimize düşen hakkı da odur ki, daha doğrusu bizim onun üzerində olan haqqı da odur ki, bizə yaxşılıq etsin. Odur ki, məscidlərə gözəl niyyətlə gəlin <clears throat> və paç bir halda gəlin. Həmçinin məscidin ədəblərindən biri də odur ki, məscidə gedərkən gözəl paltar geyinmək lazımdır. Məscidə gedərkən bəzənmək lazımdır, ətirlənmək lazımdır. Allah subhanətə alə Quray-kərimdə buyurur, Yə bəni ədəmə, Xuzu zinətəkum ində kulli məscid. Ey Adəm oğulları, məscidlərə gedərkən gözəl geyimlərinizi geyinin. Abdullah ibn Ömər radiyallahu anhu Nafinin, tabiinin, Nafinin xəlvətə çəkilib bir daim bir paltarda namaz qıldığını görüb görün ona nə deyir? Buyurur ki, məgər mən sənə bir cüt paltar vermədimmi? Nafi deyir ki, bəli verdin. İbn Ömər deyir ki, məgər sən bazara gedəndə həmişə bir paltar geyinirsən? Deyir, xeyr. Yəni dəyişir paltarlarını. Onda buyurur İbn Ömər buyurur ki, Allah üçün bəzənmək daha vacibdir. Allah üçün bəzənmək daha vacibdir. Odur ki, məscidlərə gəldikdə gözəl paltarlarınızı geyinin. Qəribəsi odur ki, bəzi müsəlmanlar məscidə gəldikdə yataq paltarlarında, bəziləri idman paltarlarında, bəziləri şəffaf geyində, Bəziləri də bədəninin övrət yerinin təcəssüm edən, göstərən paltarlarla gəlirlər. Bu cür gəlmək olmaz qardaşlar. Bu cür gəlmək İslam dində bəyənilmir, gözəl əməllərdən deyildir. Məgər həmin insanlar yığıncağa, qonaqlığa və ya universitetə, hər hansı bir gözəl məclisə getdikdə o paltarlarını geyinirlər. Məgər o paltarlar cəmaat arasında gözəl paltar mı sayılır? Odur ki, məscidə gəldikdə Allah Subhanahu buyurduğu kimi gözəl paltarlarınızı geyinin. Xüsusən də cümə günü məscidə gəldikdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm <coughs> hədislərindən birində buyurur ki, kim kim cümə günü gözəl tərzdə qüsl edib ən gözəl geyimini geyinsə, baxın, ən gözəl geyimini geyinsə, növbəti cüməyə dək günahları bağışlanar. Növbəti cüməyə dək günahları bağışlanar. <coughs> Məscidin ədəblərindən biri də odur ki, ağızdan yaxud üst başdan pis qoxu gəldiyi halda məscidə gəlmək olmaz. Bu qadağandır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim soğan, yaxud sarımsaq, yaxud da kəvər yesə, məscidlərimizə yaxınlaşmasınlar. Həqiqətən Adəm övladının əziyyət çəkdiyi şeydən mələklər də əziyyət çəkirlər. Bu hədis onu göstərir ki, əgər iyi gəlirsə sənin bədənindən, istər sarımsaq olsun, istər başqa şeylər olsun, onunla sən müsəlmanlara əziyyət verirsənsə məsciddə, yaxşı olar ki, məscidə gəlməyəsən. Bəzi müsəlman qardaşlarımız siqaret çəkdiyi halda, siqaret bədəndən siqaret qoxusu gəldiyi halda məscidlərə gəlirlər. Siqaret bilmiş, bildiyiniz kimi siqaretin özü də haramdır. Onu çəkir və məscidə gəlir. Siqaret çəkməyən insanlar o siqaretin insindən çox əziyyət çəkirlər. Beləliklə də müsəlmanlara əziyyət verirlər. <clears throat> Həmçinin məscidə təmkinlə asta-asta gəlmək lazımdır. Bu da məscidin ədəblərindəndir. Məscidə qaçaraq, yürüyərək gəlmək olmaz. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "İzə semi'tumul iqamətə femşu iləs-salati və aleykum bis-səkinəti vel-vəqar və la tusri'u fəmə adraktum fəsallu və mə fətatkum fəətimmu." İqaməni eşitdiyiniz zaman namaza asta-asta təmkinlə gedin tez-tez addımlamayın. Hansı rüşətə çatdınız, onu imamla birlikdə qılın, buraxdığınız isə fərdi şəkildə tək qılın. Həmçinin məscidin ədəblərindən biri də odur ki, məscidə gedərkən, məscidə girərkən və ya çıxarkən məsciddən xüsusi dualar var. Onu deyin. Məsciddə girdikdə sağ ayağınızla məscidə girin və deyin, Allahım əftəhli əbvabə rəhmətikə, Allahım, öz rəhmət qapılarını mənim üzümə az. Məsciddən çıxdıqda isə sol ayağınızla çıxın və bu duanı edin. Allahümmə inni əsəlükə min fadlikə. Allahım, sənin lütfünü diləyirəm, sənin lütfündən diləyirəm. Məscidin ədəblərindən biri də odur ki, məscidə girdikdə <clears throat> cəmatın başı üstündən adlamayın. Məsciddə cəmatın başı üstündən adlamayın. Müsəlmanlara əziyyət verməyin. Bu böyük günahdır. Bunu edən şəxs qiyamət günü, ahirətdə böyük günahdır əzaba düşər olacaqdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Əbu Dərdə radiyallahu anh, rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona belə demişdir. Cümə günü məsciddə cəmatın başı üstündən adlama. Cümə günü məsciddə cəmatın başı üstündən adlama. Qadağan edir bunu. Yoxsa qiyamət günü Allah səni onlar üçün körpü edər. Baxın, necə şiddətli bir əzabdır. Qiyamət günü onlar səni üstündən adlayarlar. Onu səni onlar üçün körpü edər. Odur ki, müsəlmanlara əziyyət verməyin, onların başları üstündən adlamayın. Bu da məscidin ədəblərindəndir. Sonra məscidin ədəblərindən biri də odur ki, məscidə girəndə məscidin haqqını ödəyin. Məscidin də haqqı iki rükət məscidə salam namazıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "İzə daxala ahadukumul məscidə fəlyaqra fəlyarka rak'atayn qabla an yeclisə." Sizlərdən biri məscidə daxil olduqda iki rəkət namaz qılmamış oturmasın. Məhsidin haqqı odur ki, oturmamışdan qabaq iki rükət namaz qıl. Bu da məhsidin ədəblərindəndir. Həmsinin məhsidin ədəblərindən biri də odur ki, məhsidin təmiz olmasına təşəbbüs göstərmək lazımdır. Məhsidi daim təmiz saxlamaq lazımdır. Məhsidi çirkləndirmək olmaz. Səmura İbn Cündəb radiyallahu rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə yurdlarımızda, yəni qaldığımız yerlərdə məscidlər tikməyi əmr etdi və onları təmiz saxlamağı əmr etdi. Baxın, Peyğəmbər s.ə.v-in əmridir ki, məsləri təmiz saxlayarsan. Başqa bir rəvayətdə də buyurur ki, təmiz saxlamağı və ətirləməyi əmr etdi. Məsləri təmiz saxlamaq lazımdır və ətirləmək lazımdır ki, məscidlərdən gözəl qoxu gəlsin. Həmsinin məscidin ədəblərindən biri də odur ki, məsciddə səsi qaldırmaq olmaz, uca səslə hayküy salmaq olmaz məscidlərdə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, sizi bazarlarda olduğu ki, məsciddə səsküy salmaqdan çəkindirirəm. Yəni, məscidlərdə səsküy salmayın. Necə ki, bazarlarda səsküy salırsınız. Həmçinin məscidin ədəblərindən biri də odur ki, məsciddə alver etmək olmaz, ticarətlə məşğul etmək olmaz. Bugün əksər müsəlmanlar bunu edirlər. Bundan ehtiyatlı olun, qardaşlarım. Çünki bunu etsəniz Allah Subhanahu taala sizin o ticarətinizə bərəkət verməyəcəkdir. O ticarətdən qazancınız olmayacaqdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "İzə ra'aytum men yabi'u aw yabta'u fil məscidi faqulu la arbahallahu laka." Məsciddə alver edəni görsəniz, onun üçün deyin ki, Allah sənin alverinə qazanc verməsin. Görün necə günahdır ki, onun üçün bəddua edirsən sən. Həmçinin məsciddən ədəblərindən biri də odur ki, məscidə itən bir şeyi axtarmaq üçün gəlməməlisən. Məscidə gəlib nəsə itdiyi, itirdiyin bir şeyi cəmaatdan soruşub axtarmamalısan. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Və izə ra'aytum men yanshidu dallatan faqulu la raddaha Allahu aleyka." Kim məscidə itmiş heyvanı axtaran bir kimsə görsə, qoy ona belə desin: Allah onu sənə heç qaytarmasın. Məsciddə bu cür itmiş şeyləri axtarmaq üçün gəlmək olmaz. Məscidin ədəblərindən biri də odur ki, məscidlərdən yol keçmək üçün yol kimi və ya keçid kimi istifadə eləmək olmaz. Fərz edək ki, sənin gedəcəyin yol o biri tərəfdədir. Məscidin isə iki qapısı var. Buradan girib o biri tərəfdən çıxım ki, mən məsciddən yol kimi istifadə edirəm. Bu cür qadağandır, bu cür istifadə eləmək olmaz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, məscidlərdən yol kimi deyil, yalnız zikr və namaz üçün istifadə edin. Bu da məscidin ədəblərindəndir. Həmsinin məscidin ədəblərindən odur, biri də odur ki, azanı eşitdikdən sonra məsciddən çıxmaq olmaz. Azanı eşitdinizsə, məsciddən çıxmayın və fərz namazını qılmayınca məsciddən çıxmayın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərindən birində buyurur: "İzə kuntum fil məscidi fenudiya bis-salati fələ yaxruc ahadukum hatta yusalliya." Məsciddə olduğunuz zaman namaz üçün azan verilərsə, namaz qılmayınca heç kəs məsciddən çıxmasın. Namazı qılmayınca yəni məsciddən çıxmayın. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu bir gün görür ki, bir nəfər azan verildikdən sonra məsciddən çıxdı və sahabələrə buyurur, e, ətrafında olan insanlara buyurur ki, bu artıq Əbul Qasimə asi oldu. Peyğəmbər s.ə.v asi oldu. Axı Peyğəmbər s.ə.v azandan sonra məsciddən çıxmağa qadağan etmişdir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v asi oldu. Peyğəmbər s.ə.və də asi olan Allaha asi olmuş sayılır odur ki, azandan sonra məsciddən çıxsanız, Allaha asi, etdim, asi olmuş hesab olunursunuz. Həmsinin məscidin ədəblərindən biri də odur ki, məsciddə dünyavi söhbətlər üçün toplanmaq olmaz. Dünyavi söhbətlər üçün məscidə yığışmaq olmaz. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərindən birində buyurur: "Axır zamanda elə bir cemaat olacaq ki, məscidlərdə dövrə vurub oturacaqlar. İmamları isə dünya olacaqdır." onların başçıları, imamlar, rəhbərlər dünya olacaqdır. Yəni söhbətləri dünya olacaqdır elə. Onlarla oturmayın. Doğrudan da Allah onlara möhtac deyildir. Məsciddə dünyavi söhbətlər üçün yığışmaq olmaz. Yalnız Allahı zikr etmək üçün, elm üçün yığışmaq lazımdır. Həmsinin məscidin ədəblərindən biri də odur ki, yaxından, yaxınlıqda yerləşən məscidlərdə namaz qılmağı tərk etmək olmaz. Yaxınlıqda məsid varsa, namazlarını orada qıl. Uzaq, uzaqdakı məsidlərə getməyə can göstərmə. Odur ki, yaxınlardakı məsidləri tərk etmək olmaz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərindən birində buyurur, Qoy kişi yaxınlıqda olan məsciddə namaz qılsın və başqa məscidlər axtarmasın. Bu da məscidlərin ədəbidir. Həmçinin məscidlərin ədəblərindən biri də odur ki, qəbirlərin üstündə məscid tikmək olmaz və ya məscid, məscidin içinə hər hansı bir qəbri salmaq olmaz. Bu qadağandır. Bunu edən şəxs böyük əzaba düçar olacaqdır. Böyük günah etmiş salir həmin şəxs. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Lə'anallahul yəhudə ittəxazu qubur ənbiyəhi məsəcidə Allah yəhudilərə lənət eləsin. Onlar peyğəmbərlərin qəbirlərini məscidlərə çevirdilər. Məscidlərə çevirdilər. Qəbirlərin üzərində məscidlər tikdilər. Baxın, kim bunu edərsə, yahudlər kimi lənətə məruz qalar. Bu da məhsidin ədəblərindəndir. Başqa bir hədisdə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurulur ki, başqa bir hədisdə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəfatından 5 gün əvvəl yəni məlumdur ki, hər bir ölən şəxs vəfat etməyə vəfatına az qalmış şəxs mühüm bir şeyləri vəsiyyət edir yaxın yaxınlarına, ətrafın, ətrafındakılara. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də ölümündən 5 gün əvvəl müsəlmanlara mühüm olan şeyləri vəsiyyət edir. Və vəsiyyətində buyurur ki, doğrudan da sizdən əvvəlkilər peyğəmbərlərinin və əmil salihlərinin qəbirlərini məhsid etmişlər. Siz qəbirləri məhsid etməyin. Həqiqətən mən bunu sizi, sizə qadağan edirəm. Peyğəmbər s.ə.v bu əməli qadağan etmişdir. Bu da mühüm bir əməldir. Həmsinin məscidin ədəblərindən biri də odur ki, məscidləri şəkillərlə bəzəmək olmaz. Bu qadağandır. Ummu Həbibə və Ummu Sələmə radiyallahu anhümə Həbəşistandakı kilsələrdə şəkillər olduğunu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə xəbər verdikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm görün nə buyurur? Buyurur ki, onlar elə kimsələr idilər ki, içərlərindən əməli salih bir kişi vəfat etdikdə onla, e, onların qəbirlərinin üstündə məscid tikər, içərisini isə həmin şəkillərlə bəzəyərdilər. Onlar qiyamət günü Allah yanında məxluqatın ən pisi olacaqlar. Qiyamət günü Allah, Allah yanında məxluqatın ən pisi hesab olunacaqlar onlar. Odur ki, məscidləri şəkillərlə bəzəmək böyük günahdır. Onu edən şəxs qiyamət günü məxluqatın ən pisi hesab olunacaqdır. Allah subhanət halədən istəyirəm ki, Allah subhanət halə bizi məscidlərin ədəblərini yerinə yetirən müsəlmanlardan etsin. Amin bizim etdiyimiz ibadətlərimizi qəbul etsin. Amin. Qiyamət günü bizi sorğu-sualsız cənnətə girən müsəlmanlardan etsin. Amin. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hovuzu ətrafında yığışan müsəlmanlardan etsin. Amin. Bizə adin cənnətlərini, cənnətini nəsib etsin. Amin. Cənnətdə peyğəmbərlərlə, şəhidlərlə, siddiqlərlə və salih insanlarla bir yerdə olmağı nəsib etsin. Amin. Aqulu qawli haza və estəğfirullah li və lakum və lisa'il muslimin min kulli zəm fəstəğfiruhu və tubu ilayh. إنه هو الغفور الرحيم